Bol raz jeden tmavý les a v ňom stál malý lesný domček. V tom domčeku žili veľký jeleň so zlatými parohmi. Spolu s ním v izbičke býval aj smolíček, malý chlapček. Vždy, keď sa išiel jelen na pás na zelenú lúku, Smolíčkovi prikazoval, aby za ním dobre zatvoril dvierka a nikoho do domčeka nevpúšťal. Smolíček Vždy dvere po jeleňovom odchode dobre zatvoril, ale nikto na ne nikdy nezaklopal. Až raz sa ozvalo tiché zaklopanie a milé hlásky vonku za dvierkami zaprosili. Smolíček, chlapček, otvor nám dvierka. Len dva pršteky tam obcháme, len čo sa ohrejeme, hneď zase pôjdeme. Smolíček bol zvedavý, kto je za dvierkami a rád by otvoril, ale bál sa jelenia, pretože vedel, že by sa na neho hneval. Aj keď hlásky stále prosili. Smolíček im neotvoril a keď sa vrátil jeleň z paše domov, všetko mu vyrozprával. Dobre si urobil, Smolíček, že si neotvoril, pretože to boli lesné žienky. A keby si im otvoril, boli by ťa odniesli. Smolíček mal radosť, že ho jelen pochválil a keď šiel na druhý deň zase na pašu, zatvoril za ním dvierka ešte silnejšie. Len malú chvíľku po jeleňovom odchode sa ozvalo tiché zaklopanie na dvere chalúbky a ešte milšie hlásky, ako včera prosili. Smolíček, chlapček, otvor nám dvierka. Len dva pršteky tam obcháme, len čo sa ohrejeme, hneď zase pôjdeme. Smolíček ani tento raz neotvoril aj keby bol predsa len rád otvoril, aby sa na lesné žienky pozeral. Naraz začali lesné žienky za dverami plakať, až ich prišlo Smolíčkovi ľúto. A pootvoril malilinko dvierka, len toľko, aby tam mohli dva pršteky vobchať. Lesné žienky hneď obchali medzi dvere dva bielučké pršteky, potom celú ruku a než sa smolíček nazdal, už boli v izbičke. Zobrali smolíčka a rýchlo s ním utekali preč do lesa. Smoliček sa bránil, kričal, plakal a volal jelenia na pomoc. Za horami, za dolinami, moje zlaté parohy, kde sa pasú. chlapček chlapčeka, lesné žienky nesú. Našťastie sa jeleň pásol nedaleko a keď počul smolíčkovo uplakané volanie, pribehol mu na pomoc. Lesným žienkam smolíčka zobral a odniesol ho domov tam neposlušného chlapca poriadne vyhrešil a musel Jeleňovi slúbiť, že už nikdy viackrát nikomu neotvorí, aj keby lesné žienky ešte milšie prosili. Niekoľko dní neprišiel nikto. A keď už Smolíček na lesné žienky začal pomaly zabúdať, opäť sa za dvierkami ozvali ich milé hlásky. Smolíček, chlapček, otvor nám dvierka. Len dva pršteky tam obcháme, len čo sa ohrejeme, hneď zase pôjdeme. Smolíček sa robil, že ich nepočuje, pretože od jelenia vedel, že keby im otvoril, zase by ho zlé lesné žienky odniesli. Keď nám otvoríš, budeme sa s tebou hrať a keď nebudeš chcieť, tak ťa neodnesieme ale u nás by si sa mal lepšie ako u jelenia. Stále by sme sa s tebou hrali a nikdy by sme ťa nenechali samého doma. Smolíček sa predsa len nakoniec nechal prehovoriť a dvierka máličko pootvoril. Naraz boli lesné žienky v izbičke, uchytili Smolíčka a utekali s ním preč. Smoliček pochopil, že je zlé. A tak sa bránil, kričal, plakal a úpenlivo volal svojho jelenia na pomoc. Za horami, za dolinami moje zlaté parohy, kde sa pasú. Smolíčka, chlapčeka, lesné žienky nesú. Jeleň sa tento raz pásol ďaleko preďaleko a Smolíčkovo volanie nepočul. Lesné žienky si ho odniesli domov, ale tam sa s ním vôbec nehrali Zatvorili ho do chlievika a krmili ho samými lahôdkami, aby rýchlo pribral, pretože ho chceli zabiť a zjesť. Keď bol už u nich smolíček niekoľko dní a zjedol veľa dobrôd a lahôdok, prišli k nemu lesné žienky, aby im ukázal malíček. Keď im ho smolíček ukázal, skúsili, či je už dosť tlstý. A pretože sa im už zdal dosť tlstý, tak ho zobrali, vyzliekli a uložili na pekáč a niesli do pece. Smoliček bol veľmi vystrašený a prosil zlé lesné žienky, aby sa nad ním zlutovali. Zlé lesné žienky sa robili, že ho vôbec nepočujú. A tak sa úbohý smolíček dal do veľkého plaču a z posledných síl volal. Za horami, za dolinami, moje zlaté parohy, kde sa pasú. Smolíčka, chlapčeka, lesné žienky nesú. Tu sa naraz ozvali rýchle skoky a cez hory, cez doliny pribehol Smolíčkovi na pomoc jeleň so zlatými parohmi. Smolíčka chlapčeka nabral na svoje zlaté parohy a uháňal s ním domov do malého lesného domčeka. Tam v izbičke neposlušného Smolíčka poriadne vyhrešil plakal a Jeleňovi slúbil, že už bude vždy poslúchať a že už nikdy zlým lesným žienkám neotvorí. A veru im už nikdy neotvoril.